Dona, Dona da razão, tô pra te ver errar, mesmo dando errada. Faz bico, bate o pé e ganha briga. Segue na pressão, fico a premeditar. Eu vou te judiar. Na cama nós se tromba, tá bandida Já é madrugada, embriagado de mágoas Eu saio sem direção, buscando reflexão A mais ou menos 120, sol no talo De repente toca aquele nosso som Felipe Boladão, nunca imaginei que seria capaz de amar alguém Logo eu acostumado a passar um rodeio geral Bem que ela dizia Cheguei pra resumir, tô mal É fire no wind Pra ver se a mente ameniza oh. Falando sozinho, mas não tem nada a ver com a brisa oh. É meu orgulho me dizendo não volta atrás oh. Enquanto o coração bate e chora, pedindo mais Do teu jeito carinhosa, gostosa, marreta vindo cabulosa é quando você senta É bom, é flow, é beat, é hit, é parte dos meus planos Eu tô sofrendo e tô gostando, coração corintiano E olha que ele sou corintiano, hein, Yuri? <laughs> Dona da razão, tô pra te ver Mesmo dando errada, faz bico, bate o pé e ganha briga Segue na pressão, fico a premeditar tá? Eu vou te judiar. Na cama nós se tromba, tá bandida. Já é madrugada, embriagado de mágoas. Eu saio sem direção, buscando reflexão. A mais ou menos 120, só no talo. De repente toca aquele nosso som. Felipe Boladão, nunca imaginei que seria capaz de amar alguém. Logo eu acostumado a passar um rodeio geral. Peguei apeguei pra resumir, tô mal É fire no wind, pra ver se a mente ameniza oh. Falando sozinho, mas não tem nada a ver com a brisa É meu orgulho me dizendo não volta atrás oh. Enquanto o coração bate e chora, pedindo mais Do teu jeito carinhosa, gostosa, marrenta oh. E cabulosa é que quando você senta É qual é flow, é beat, é hit, é parte dos meus planos Eu tô sofrendo e tô gostando, coração corintiano E olha que ele sou corintiano, hein, Yuri? <laughs>